Aldaketa izugarririk ez, baina mila galdera behi aurkeztuko dituzte. Bideo gehiagorekin eta oraingo tresna numerikoak baliatuz, Jean-Marc Landarretxe mendiburu auto eskolatik. Orain arte eh, koda pasatzeko bada zazpi eun galderaren banko bat, orain zazpi eunetetik pasatko gira mil, mila galdera desbernietarat. Horrek eran nahi du, uh, bat gaiak zabalagoak izanen direra, Baina, uh, jakin behar da ere, eh, galdera hoietan, pixka bat, uh, gidatze ikasketaren lana eginen dugura uh, geretan, koda geretan. lehen, koda kurtsuetan, aipatzen ziren bai bakarrik panoak eta araudi batzu eta gehiota gehiago sartzen gira eh, portaera uh, gai batzuetarat. Egan nahi dut, uh, zera gidatze ikastea, da bai oto baten erabiltze ikastea, bainan baita ere, Ea nola erabili berden, bidea nola berden partikatu bestekin. Zailtasun behirik ez, baina prestakuntzan aldaketak, gaur egun Frantzia mailan aurkezten diren euneko irurogeita amajak lortzen du bere kodea. Azterketa hortarik, jende guzia behar da pasatu. Eta orduan, denek pasatzen dute, baina ez dute nekezi berdinarekin pasatzen. Ni egur nahi, zazteko, e, eh, formakuntza eh, baten ondotik, e, ez da zaitasun ahondirik, baina jendea bakarrik ekoten barimada, etxetzen barimada, bakarrik prestatzea, batzuentzat zailago izanen da hori segur. Aldaketa goizigi egiten dela salatu dute autoeskola batzuek, formakuntza behia plantan emateko antolakuntza oraindi goiti egin beharko baita, Jean-Marc Landarretxe bere apres da aldaketari auge egiteko. Prestatzen gira eta pres gira, eta kasu ez du balio beldurtzea zenta ez dira aldaketa zinez, zinez, ez da irautza bat izanen, eh? eh behoi, behoi galderetan egonen gira, Eh, horietarik eh, bost eh, zera petio izatea onartua izanen da berdin. Kodearen azterketara aurkesteko ere aldaketak izanen dira. Azterketa pasa intzin igurikatze garaia laburagoa izanen da, proba toki gehiago izanen direlarik, gaur egun azterketa tokiak falta baitziren. Helburua da, emeki emeki posta buregoetan mentuaz, izango da posibilitatea bakarki koda pasatzea, Baina ez da urririk izango gehiago, beharko da, eh, azterketa horrentzat beharko da uh, ordaindu, uh, erraten dute eta hamar eurotan izango dela azterketa horren pasatzea, posible izango da, uh, pertsona batentzat bere burua prest sendituko duerarik, beretzat posible izango da, uh, bakarri bere azterketaren pasatzerat. Kodea lortzeko zorostasuna bera ez da aldatuko, beti ere bost huts baizik ez dira onartuak izanen.